من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصل بسلته إلى المسلمين السلام عليكم ورحمة الله barka mu sabuwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha ɗaya ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na tara da yau watan bature tara ga watan goma shekara ta dubu biyu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam ما شيخ عبد الغني المقدسي وانا كما شيل الدرسي نقومتا كتبا زانا باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود باب ليس مدنا دنجلي دواجب النسوة في الركوع أتك الركوع والسجود da kuma sujada lallai ne wajibi ne masallaci mace ko namiji ya tabbatar ya samu natsuwa lokacin da yake cikin ruku'i da lokacin da yake cikin sujada a cikin sallar farilla da sallar nafila sallar dare ko rana an gane ko الحديث الثالث والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاءه فسلم على النبي صلى الله ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راجعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها وانا حديث الانك القول بابو غريرا التي تكاد يبدا قريب يتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد manzon Allah kowa da mutum Allah tabbata gare shi ya shiga masallaci fa dakhala rajulun sai wani mutum kuma ya shigo anan ba ambaci sunan mutumin ba a wadansu ruwaya inda ba Bukhari ba an ambaci sunan mutumin shine Khallad ibn Rafi sai mutumin nan ya shigo fa salla sai ya salla wato manzon Allah yana kallon shi ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai ya zo ya yi wa annabi sallama assalamu alaika ya rasulullah fa kana sai manzon Allah ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah domin kai je ba kai sallah da yanzu haka dinnan faraja fa sallah sai ya koma ya sake yin sallah ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai ya zo ya annabi sallama fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi ce ba yi salla ba ko ma ka sake salla salatan haka kai kai hasu ma'ana annabi na cewa zai ka sake salla ba kai salla ba idan sake dawo annabi ce ba yi ba har sai da aka haka kuma da ya يتي والذي بعثك بالحق ما أغسن غيره na rantsu da wanda ya turo ka da gaskiya ma uhsinu ghayrahu ba zan yi sama da abin da nake yi in dai sallah ta haka nake kun ranar da na fara sallah ban kuma iya wata sallah da take wannan wadda ka gani na garsa ba wannan shine kullu daka ta a babin sallah ma uhsinu ghayrahu ba zan iya kyautata sama da hakan ba dan haka fa addini ko ya mun yana aikin Allah وقال سيما ذا الله إذا قمت إلى الصلاة يدنك تاتي ومن يسنى فكبر فلك ذاك الكبرني فإذا كبرني إذا أجي بودي صلى ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن كأنك كرنت عدن في صوتك تعالى كي نفاتح أمام من القرآن ثم ارجع كأنك تركوئي حتى تكون عند رجع حتى يكون نسوء أتكون ركوئي وأن محل الشاهدين كان وجوب الطمانينة للركوع والسجود ثم قال لك حتى تكون إلا راجعا حتى كانت حال شخصاً في ورد كان تكون ركوعي ثم مرفع فنسك أقود بركوعنا حتى تعتدل قائما حتى كان بيديك أسعيد ثم أصبت حتى تقوم إلا ساجدا فلنسيك فتوت الجدى حتى كانت أتكون سجدا في سجدا محل الشاهد كمان في وجود طمانينة في السجود ثم اربع فلنا في كتابه أشتاقة معين جالسا أفسي كان سوء زوني كاتنك تكون ترق السجد التجيب وفعل ذلك في صلاة كلها كحيطة حكا أتكن جكا من صلاتها كنا فضلكم بإنسان babban da abin da ya abin da ke da alaka da babin da nake ciki wajen hasatu kuma inna raiku sajida waɗannan gaba guda biyu su ne suke da alaka da babin mu da muke ciki babu wujudu tumanina fi ruku'i wa sujud an gane ku wannan shine abu mahallu shahid wato a cikin shi wannan abu da ana yi ta wannan hadisi da yazo a haka a nan gurin a wani wurin game da muka faɗa ya zo ya ji haka kawai waɗansu malaman suna taƙaita shi waɗansu su kare shi ba malamin da ya samu tawfiki irin fito da wannan hadisin tare da dukkan ruwayoyin su na sauran da suka sunna irin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani akan sai gina hadisi a littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko in ce kafo mai tsoka kafo mai yawa na wannan littafin daga cikin wannan hadisin ne wanda ya shahara wurin malaman fikihu suna kiransa hadisul musii'i salatin hadisul musii'i salatin wato hadisin da yake ba da labarin mutumin da yake nuna na sallarsa da ka kafin ya game da manzon Allah yana nuna na sallarsa ba ya yin da kyau har sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi sannan ya fadakar da shi sannan ya gyara kai kansa yake ina son a koya min da take wannan sannan manzon Allah sai koya masa yadda zai ci gaba da an gane ko ba ma hadisin bai kawo komai da ake bukata a cikin sallah ba ya kawo dai waɗansu bangalori waɗansu bangalori ko sai an koma waɗansu hadisan domin alal misali ya ce idan ka tashi sallah ka kabbir kai kabbara kana gama kabbara sai sai sun makara ma ta yassara ma aka min alquran ka karanta abin da ya sauka na karatun alqurani kaga da yi maganar du'a'ul istiftah da yi maganar isti'aza ba da yi maganar basmala ba wanda dukkan waɗannan ana yin su idan an zo yin karatu za a yi dawo ko tsari za a yi istiaza za a yi basmala harka suna a tafi saboda tabbatar su a cikin wadannan hadisan da an gane ku sannan kuma da yazo yake da annabi assalamu alaikum ba sai annabi ya mayar masa da sallama ba kawai sai aka ji manzo Allah ce kirji fa salli fa innaka lam tusalli to kule da mutum take sa wannan ruwaya sai ya dauka kamar da yayi sallama din ba annabi an san sallama amma a wajen surwayoyin hadisin da alaihi salama sai manzo Allah ya niyar masa da sallama thumma qala sannan yace irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka sake sallah domin kada da kai sallah ma'ana dai idan mutum yana so ya hada cikakken sallah bayan ya dauki wannan hadisin wanda yana da matukar muhimmanci sai ya hada da sauran hadisi na dan saurare sai ya hada ya hada ya hada ko turwa ya sai a saka inda su dai ina ba da gumbayi babu qira'atu fi salati babin da ke gaba shine babin da yake magana dangane da kira'a wato ainihin a cikin sallah تذكر قراءة من الله صلى الله عليه وسلم على سكين صلى الحديث الرابع والتسعون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ bi fatihatil kitab wannan hadisi an karɓo daga Ubada ibn Salih Allah ya kare ta gare shi Ubada ibn Salih yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba salata babu sallah liman bi fatihatul kitab ga wanda bai karanta fatihatul kitab a cikin sallarsa ba fatihatul kitab da yake suratul fatiha wato kenan wannan hadisin na nuna mana yana daga cikin sunayen fatiha ana ce mata fatihatul kitab kamar da aka a wutar waya yace ummul qur'an ana kiranta da kuma suna ummul qur'an kuma akan ce suratul fatiha ko aiki ko suratul fatiha ko fatihatul kitab ko ummul qur'an ko kuma as-sab'ul masani duk kuna yin ne wala kada ata naka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim duka wadannan suna yin suratul fatiha malaiki ma yukhadhu min al-hadith abin da za iya koya da cikin wannan hadisi farko wujub al-qira'ati fi kulli rak'atin min as-salat wajibin karanta fatiha a kowace raka'a cikin raka'o'in sallah wa annahu la yajibu ghayruhuma ma al-qudrati alaiha babu yanda za a yi wani abin da ba fatiha ba ya zama a madadin fatiha in dole mutum da ikon yin fatiha din dole ya zai kawo an gane ku wato kenan kaga ko matsala ta malamai suna ganin cewa fatiha din karanta cikin sallah tilas ne ko ba tilas bane jumhurin malamai suka ce tilas ne hujjar su wannan hadisin abu hanifa yace ba tilas bane ba me yasa ba tilas bane yace Allah ta yakar ummatu yasra min alqur'ani ku karanta abin da kuka zo na alqur'ani ya za ka da wannan hadisin la salatu liman lam yaqra bi hadha alkitab ita ina cikin hadisul ahad ahadithul ahad baya iya tafsirin umumin da ke cikin ayatul alqur'ani inda fakara umma ya yakra umuman ne ko karanta abin da ya sauka ko menene ba sai ka ba idan wannan hadisin kuma khas ne shi ko khas aurinka wato in aka yi aiki da shi kamar ya zama nau'in alwa'in wa ahad la taqwa wannan a yare a islahin usulun cikin abu hanifa yana ganin ba za a aiki da hadisin ahad ba wajen tafsirin wata awa domin tafsiri a wajen sa nafsi ne wato tafi hukunci na fatan kana fahimta wannan yaron da ke shi ne ra'ayin abu hanifa ko fatawarsa amma wannan ra'ayi na ra'ayi ne mai rauni ra'ayi ne mara karfi ra'ayi ne ba abin kirga ba a wajen malaman hadisi da kuma jumhurin hau. za a kyale masa kayan su kadai Allah ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta maka amma dai ba za a karba ba dan ya ci karo da la salata da wannan ya karatuwa shi ta ta ta ta mutum magana kun da fata a da su duka da mutum hafi inganci tilasta a cikin dukkan sallah ko tilasta a cikin mafiya yawan rakawoyin sallah dogaro da wannan hadisi aka ce shi sai kowace raka'a wadanda ta ce ba cikin kowace raka'a ba in dai sallah mai raka'a hudu ce kace sa'a uku kai rubuta fatiha ta karfin ko baka yi ba ko suka ce qira'atul fatiha wajibun fi غالب الصلاة لا في كل الصلاة في غالب ركعات الصلاة لا في جميع ركعات الصلاة a kasuwa da sai malikiya ba suna da irin wannan ra'ayi a kalin a cikin mustafar ya ɗanyi isara zuwa gare amma dai zance wanda yake daidai karatun fatiha tilas ne a cikin kowace raka'a daga cikin rakawoyin sallah inda manzo Allah ce la salata la kuwa nafiya lil jinsi ka rufe dukkan sallah matukar bawa fatiha saboda ka sallar farilla da sallar nasira da sallar dare da sallar rana da sallar mai rasoyi da muka saba da sallar gawa ko wace ta ne sallah ko wace sai ka fatiha duk wanda kai da kai fatiha ba ta yi ba ina fata an fahimta ko salatul janaza da baka fata ba manzo Allah ce la salata liman lam yara fiha bi fatihatil kitab ko ko wanda yake da tsuwa ko sallar jana'iza in ka kuskure ke sallar gawa ba ka tafi ba ka tabbatar ba ka sallah Abdullahi ibn Abbas ya zuwa hadisi cikin Bukhari da ya zo ma shi zai karanta fatiha a bayyane bayyana Ya yace Allahu akbar aka ja gama alhamdulillahi rabbil alamin a cikin sallar jana'iza me yasa ka bayyana da annabi na sallantawa yace dan mutane su san sunnar annabi sai kasu kale ta dole sai an karanta da haka idan mutum yake sallar jana'iza da za a yi mata sallah ba sai mu ce to ka kawo mana ba za a yi mata fatiha ba sai mu ce to ka kawo mana abin da ya ke kwanci ta cewa ban da ita mu muna karkashin umumi la salata ya ka kowace sallah liman lam yaqra fiha bi fatiha al-kitab ya ka kowace sallah ware salatul janaza daban da'awa ce ita ko awa dole sai da dalili البين على المدعي واليمين على من أمثلا دعوات سواء بند فاتح يظهر دعوة ويقول دعوات يتلع لمن دليل إن كان دعوة بند فاتح يسميه دليل انت موضة وكتي يظهر ذي تكاثة دون دليل وانا حديث ليه دليل انت دان عام والأصل في العام أن يبقى على غموله حتى يرد الدليل التخصيص na biyu butulani salati bi tarki hannu al muta'ammid nasi sallah na iya rukewa idan mutum ya bar fatuha matukar da danganci yayi ko kuma jahili ne ko ya bari da mantuwa li annaha rukunun domin rukuni ne ita fatiha din wal arkanu la tasqutu mutlaqan rukuni ko babu yanda za a yi babu yanda za a yi an bayyana ku na uku لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال أنها تجب على المامون في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام يتو أما بيضا كما في إنجان تشيه قال أولا أنك وجم فاتحة نظم واجبي حتى أكم معمول أتكن صلى تسر الشكتين أما كما في إنجان تشيه a cikin sallah ta bayyane li a cikin imam da a wannan lokaci ne imamu zai ta shagalta ne da sauraron karatun lima. wannan kai shi da zanto wanda yake mafi inganci cikin wannan matsala lalle kan malamai sun ce sun tattauna kan cewa sun ba mu zai karanta ko da karanta ba wannan tun da kansa habbai har zuwa lokacin ta abu hore da yana ganin dole sai ka karanta ta don la salata ko da liman da karatun da yake ka karanta ɗalibin sai tambaye shi yace da kunu wara al-imam wani lokaci muna bayan liman yana karatun da ne Abu Hurairah ce ikra wa la fi nafsika ko a zuci kika karanta yace da Allah sai ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi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 zai ce hamdan ne abdi in ya ce arrahman rahim Allah zai ce asma ali abdi in ya ce kaza Allah zai ce kaza to in bai ce ba Ba <laughs> ma'ana in bai ce ba ka kaga Allah zai ce mutum ce ba ka yake ganin dole sai mutum ya da haka Imam Bukhari Abu Abdullah ya zo goyi bayan wannan fatawa da karfin gaske har ya ware masa littafi bayan yayi bayani akan Sahih Bukhari yayi babu da yake nuna hakan kuma ya zo sake ware sai masa littafi ita matsala shi ne littafin Juz'ul Qira'ati Khalq al-Imam inda kan wannan matsalar kai wannan littafin kan wajibin karatun ta ga kowa da kowa sawa'un liman na karatun bayyane na karatun sirrance dole imamu sai ka karanta fatiha haka imamu al-bukhari ya tafi Allah bikansa da gafara haka mun yin malamai da dama suka tafi sai imamu ahmad bin hanbal da wadan kuma malamai haka da suka tafi wadan kuma suka go daga baya suka ce a'a a gaskiya kamar kuma malik bin anas idan dai liman na karatu a bayyane ko ba lalle bane ba ko mamu kake ke ta yi karatu an gane ku ko wannan ra'ayi ko yana da ƙarfi, tunda Allah ya ce wa yaqulu al-qur'an fastami'u lahu wa ansibu la'allakum turhamun عندي أنا قرأت القرآن فاستمعوا وقول الله وأنفتوا تنشروا في ذاتك حتى سولاري بكراءة لوك سجرة الله تنشروا معنى إذا كنت أسابع أمرني فاستمعوا كل الموقف كان في الدراسة اللهم أقول لك واجبات كثيرة يوشروا kun ga wadannan jawabai guda biyu ko wadannan maganganu guda biyu ko wanne sai mu gina da karfin dalili ko wanne yana da karfin dalili to amma dai wanda yake karfi kwarai da gaske magana da take cewa in liman na karatun da yene baya zama tilas kan mamu karanta fati ba tilas ba ba tilas ba amma yana karatun suranci to ya zama tilas kan mamu ya karanta al hadith al khamis wa tis'ud حديث نتفائم لبير عن أبي كتابة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية تذكر قراءة رمضان الله كمان أتكين صلى دم يكوي بسيئة ربوتا an karɓo daga Abu Qatada Allah ya kare ta a gare shi yake kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati az-zuhr annabi ya kasance yakan karanta a cikin raka'o'i biyun farko na sallar azhar bi fata da kitab wato yake yi karatu da fata da kitab ne wa sura kai da sura guda biyu yuqawlu fil ula yakan tsawaita a cikin raka'ar farko wa yuqassiru fi thaniya yakan takaita ya gadarta karatu a cikin raka ta biyu alal misali idan a raka ta farko ya karanta Fatiha da aya goma sha biyar a raka ta biyu sai karanta Fatiha da aya tara ko goma kaga ya gadarta ta biyan ba ta kai safar ko tsawo ba kun gane ku yusmi'una al-ayata ahyana yake yakan biyar mu aya daya wani lokaci wato ba kullum muke wani lokaci ba ku wani lokaci kawai a cikin sallah sai a ji Allah sallallahu alaihi wasallam was-samaa'i was-tariq ba na kawai ne a sirrance ya jiyar aya daya yakan biyar mu aya daya wani lokaci كده هذا عندي وكان يقرا في الاصل افادات الكتاب وسورتين على اثر يكون كرنتا فاتحة الكتاب بسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه وكما هذا يكون قوي باع تفرقوا تبين يجدرك وفي الركعتين الاخرى يلي ام الكتاب ركعوا يدين تركيه يكون كرنتا ام الكتاب لكي معنا فاتحه وكان يطول بالركعة الأولى في صلاة السبب الذي كان طول فقراته أركعة فالكوت السبب صلى الأسباب ويقصر في الثانية أما كان جدر فقراته يتكي في ركعة الأولى هذا جدا رضونا بيكي من كراتين النبي صلى الله عليه وسلم أتكين وأنن صلولي الظهر لأثر السباب يعني الظهر بالأثر yakan tsare da farko ya take ta har ko idan karfe kuma yakan karanta fatiha kadai wani lokaci kuma yakan biyar da su a sallan azhar annabi yakan biyar da su aya daya ko matanacin aya daya da haka kai da rana in ka biyar da mamudin ta aya daya da kai ne sai dai ba abu ne da annabi ya zunce shi kullum kullum ba dan da mai ruwaya ya ce ahyanan wani lokaci an gane ko kuma in kai karatu ka gaba daya a bayyane kaga ka saba tun da aya sai aka ce annabi yana jiyar mutane a wani lokaci kun gane ko a raka raka'o'i guda biyu na asubahi yakan tsawaita ta farko da bi kuma ya tafi saka sallallahu alaihi wasallam na dan ne dai dai dan ne dai su da daga annabi ya bayyana da su da ba da za a su da ida mun kuma da hadisi ya nuna ما yau من bin من min abin da za a koya cikin wannan hadisi na hukunce hukunce na farko mashru'iyyatul qira'ati ba'da al-fatihati fi rak'atayn al-ulayayn min salati az-zuhr wal asr shar'antuwar karatu bayan fatiha ba, mutum zai sake karanta wani abu a raka'o'i guda biyun farko na sallar azhar da al-asr na biyu istihbab al-iqtisad ala al-fatihati fi rak'atayn al-ukhrayyn minhuma mustahabban takaitawa akan fatiha kadai a raka'o'i guda biyu kance na azhar da na la'asar na uku tatwilu raka'ati ula ala thaniya mayar da raka'a ta farko ta zanto mafi tsawo daga ta biyu yin salatul zuhr wal asr a cikin sallar azhar da la'asar na hudu yaktubu babu al-israr bi hatayn as-salatayn mustahabancin ta karatu a cikin wannan salloli biyu na biyar jawazul jahr bi ba'd al-ayat halaccin bayyana wani sashi na ayoyi wa fasatan li qasri talim amma wannan dan nufin karanta zuwa kadai da a wata cewa dan nufin karanta zuwa ba ya da wani dalili shi ne mai lissafi manzo Allah in yana sai karanta da su karatu sai a cikin Allah kadai kuma sai jiyar da su aya ɗaya inda yana nufin karantarwa da sai jiyar da amma suka ce yusma'una al-ayata ahyana نجد استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية مستحبا أو ركعة تبركو كم تبيو من صلاة السبيه في صلاة أصباح نبقل قال النووي والوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصة يتي مستحب إليه سوي تكرتو ركعة تبركو دنيا وهذا المختار wannan shine لأك da وهو الموافق لظاهر السنة al-muwafiq li zahir السنة ina fatan kun fahimta kaga mun gudun biya nuna mana dai yana raka da farko bambancin zarka da biyu kuma biyan farko bambancin da biyan karshe Ko amma menene gogoran surorin da yake karantawa tunda ake idan annabi na yin sallah yake musalla ta kafafiya ne ba doguwa ba yadda zai ga yadda zai wahalar da mutane ba kuma gajeruwar sallah ba wanda mutane ba za su ji kankanan sallah din ba amma da wani hadisi nan da nuna mana yanayi ko salo ko kala kala na surorin da annabi ke karantawa الحديث الثالث والتسعون حديث لك تقول لكذا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعت قال سميت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالسور قال wannan hadisi an karbo daga Jubair bin Mut'im Allah ya kare da gare yake na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karatu cikin sallar magariba da suratul tur wa tur wa kitabin mastur an gane ko yana yin sallar magariba da ita ya karanta wani azuji na ayoyin ta haraka a farko ya kare shi sauran haraka su, wa tur kitabin mastur ما لا يمكن تكون هذا الحديث ذا أتوى الأمر أبو ذاته أبو نفرك وأن المشروع هو الجار في ثلاثة مدرسة أبين بعد فرع أنت على مدى أن يتكلم صلى الله عليه وسلم هنا ذكرة نبي جواز إطالة القراءة فيها مصابلة القوة كرتو تكلم صلى الله عليه وسلم معنى ذا كما ذا أن لا يكرر التوصول وكتاب المشروع هذا هو سنة التوصول الحديث الثاني والتسعون حديث الثاني عند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالسين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه an karɓo daga bara ibn hajib Allah ya kare shi gari yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana fi safari annabi ya kasance cikin wata tafiya da yayi fa sallal isha al-akhir sai ya sallaci isha'in karshe ya ko wata isha ce ta farko hmm, sukan kira magariba da suna al-isha al-ula isha ta farko ita isa din sai sai al-isa al-akhirah ta tafsir kenan ma'ana sun danganta ta da bobin da haka kuma aka ce masa al-isa ali isa isa guda biyu ma'ana ana rufin al-maghrib wal isa من الله يصل لا تصلى الإنشاء فقرأ في أود الركعتين أقرأ بجتك الركعو إيديون دين سيكرا تبسين والزيتون يكرا توسين والزيتون ku ma'ana tun da a cikin tafiya ake sai a ɗan daddare ta karatu ke tunda ta kan da ma rige yin, za a sai kuma a rige karatu mu bayan ce ba ma ta hidu a ahsana sautan dan taɓa jin wani mutum ba mafi kyawun sauti au qira'atan ko mafi kyawun karatu minhu fiye da manzon Allah taɓa jin wani mutum da manzon Allah kyawun sauti ko kyawun karatu ba to ya za a yi sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shi ma yukhadhu min al-hadith ila qadin za a koya daga cikin wannan hadisi na farko jawazu qira'ati qisar al-mufassal halaccin karanta jerin surorin da ake kira qisar al-mufassal fi salatul isha a cikin sallar isha dan su surorin al-qur'ani malamai suna kasa su guda hudu kudin din karshe kuma sai a raba su gida uku in ka haka duka sai zan tafi gida shida akwai surorin da suke kira aftiwal aftiwal shine asaba aftiwal dogayen surorin nan guda bakwai suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul maida suratul an'am suratul a'raf ba guda shida ba sukan ta bakwai sai suke saba waɗansu daga cikin malaman suka hada al-anfal da suratu bara'a tauba kenan a matsayin sura ɗaya dan babu basmala a tsakani sai su zanto su ne sukan bakwai waɗansu cikin malamai suka keta ruwan na suka dauko suratu yunus suka ce ita ce sukan ta bakwai an gane ku waɗanda idan haɗa suna yake kira as-saba'u as-siwan attiwan ta unda wata likata tiwan ce kashi da cikin turori su ne waɗanda suke kira al-mikul al-mikula jan ulo na al-mikatu mikula bilhamza fi mun jayi da wasu lankasa ya alhamza da rufa a bayan tsohon al ina jin da haka da an gani to surorin da suke kira al-mu'un su ne surorin da kowace sura cikin su tana da ayar da ta so ɗari zuwa sama amma tsawon tsawonta bai kai waɗancan bakon da muka lissafa ba to sai suke kiran su al-mu'una kun gane kashi na uku su ne suke kira al-masani المثاني بالساء ساء المثاني وأنا أجي كرا المثاني سورة لبسكة المئون قوة amma kuma ba sa cikin gajerun surori amma kuma ba su kai almi'una ba ana kiran su almasani saboda rashin tsawanci zai sa mutum na iya maimaita su lokacin da biyu ga sura ɗaya in ka ɗauke ta sai ka ne ta so biyu ko uku ba tare da kawo wahala ba sai ka ci kiran su almakani kashi na hudu shi ne jerin surorin da ake kira al-mufassal bisadi al-mufassal kuma suna farawa ne waɗansu malamai suka ce daga suratul qaf har zuwa suratul nas waɗansu malamai suka ce a'a daga suratul hujurat حجوة سورة الناس سينا ايكي كرا المفصل وغدنا المفصل كيف ثم قرر بسجداء اكي اكي سوال المفصل اكي اوساط المفصل اكي كسار المفصل سوال المفصل اوساط المفصل ثم كسار المفصل مخاطر mukassar masu tsawon cikin كما صوت الهجرات سورة القاف والزاريات ذروة وطور الكتاب المذكور والنجم إذا هوى الرحمن إذا وقعت الواقعة فقدنا مخطوة تكون في العام كثيرا في سوال المفصل ما تقوى أتك المفصل لأننا أوقات المفصل أتاكسر إذا عما يتساءلون والنازعات غرقا بصورا وانا انا كنت اوساط المفصل daga nan sai tisarin mufassal tisarin mufassal da je wurin cikin an gane ku wadanda suke ba su da irin su wacin wa zaitun wal adiyat al haqqu wa takatu alam tara kayfa fa'ala rabbuk bal sanatu huwa allah ma atana wal wal azab wannan suna kira tisarin mufassal to shi ne ke cewa a cikin hadisin mun fahimci mustahabbancin karanta kitabul mufassal a sallar isha'i to sai dai ba mu sallama masa wannan kai ba tunda sallar isha'i da annabi ya karanta wannan din sallar isha'i ce ta tafiya ba ta zaman gida ba da ta zaman gida ce mu ce eh mustahabbancin a iya fahimta kada da wannan hadisi amma sallar isha'i ala islam mu fahimci wannan sai ko in mun hadisi za a نجد أن الأهتم ترتيب الصلاة بالسفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل أبو مفي كاو صوت قاوة تكين صلى مقمع أهال التفيع بيسيه أهال متفيع كودا بيبن هنا بقعين يجاها كوي تصلى يسنى في أهال التفيع أكي كمي يسيه ومامو دي تكرر وأكو يشفق باب تحصيل الصوت في القراءة ولو في الصلاة مستحباً في صوت في صوتي ودن كراتي كودا كراتي مصلى لي لأنه يبعث على الخشوع والخضور بل ذات الصوت نابشته وبسنة خشور الجنس ورن الله والخضور ده لرسى الجوت وعشوه بالله الشكرا في قام الله الشكرا كواك القرآن ده صوت صوت an gane ku yace bi anna sawtal hasana yazidu alqur'ana husnan yace domin kyawun sauti yana tsara ma qur'ani cin kyau dama shi kan qur'ani kyakkyawa ne kuma sai aka dace da kyakkyawan sauti kada sai ga mamuna jin dadin karatu musamman kuma idan za a yi dogon sallah ko sallar dare ko abin nan yawanci mutane sun fi samun karkashin sallah idan Allah ya sa limami yana Allah ya shi wani rago na murya ko ya yi kuma yana kiyaye ka dojin karatu ba wai manufa ne a yi karatu da yawa ido biyu ido uku ba manufa a yi karatu mai kyau ko da ido daya inda an yi karatu mai kyau mai daɗi liman na renawa gwargwadon basirar da Allah ya ba shi sai zama muna halar ko zuciyarsa a cikin sallah baya da biya الحديث الثامن والتسعون حديث لكم فإن بكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما ردوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوه لأي شيء يسمع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه فلا تجي أن تقول ذلك الله تقول لذلك لكي لما من ذا الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على قرية يأخذ ورغة على قرية عشان رسول الله سيجي aka ce sariya rundunar na ya san da annabi ba amma gazuwa sun annabi ne wannan ka'ida ce a cikin kuciya sai da kan ce sariya annabi ya tura su shi ba shi amma gazuwa ko annabi na shi da kansa shi ko da ce gazuwa ku ne shi ake gazuwa ku da shi ake gazuwa ku dan da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura da wata sariya wata rundunar yakin da shi bayan shi na dole wani ke shi ne shugaba fa kana ya qara'u li ashabihi fi salatihim wannan bawan Allah sai ke karantawa sahabbansa cikin sallar su fa yaktumu bi kulli huwallahu ahad sai da suka kulli huwallahu ahad idan ya karatu ya karatu ya karanta wasu suran da zai karanta kuma sai ya tuki da kulli huwallahu ahad haka in yi baraka ta gaba ya karanta fatiha da sabbi kuma rabbika ala ko kuma ya tuki da kulli huwallahu ahad ya tuki ka'ida ba mun tuki ya tuki da kulli huwallahu ahad falamma raja'u yayin da suka dawo daga tafiya zakaru zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai suka ambata wa annabi wannan labari fa kana sai manzo Allah ce saluhu bi ayyi shay'in yasma wa dalik ko tambaye shi dan da yake yin haka fa sai suka tambaye shi fa kana sai wannan bawan Allah ce li ta Allah ubangiji mai girma da buwaya da haka ake kiranta suratul ikhlas ma'ana sura wadda ta kace ubangiji ta tsarkake shi daga dukkan wata tawaya ta tsarkake shi daga dukkan wani kuni ko wanda za a ce daidai da shi ko ya yi kama da shi kun ni Allahu ahad ai lafazin ahad da lafazin wahid ba ma nasu ba larabci amma ahad ya fi nuna kaɗaitaka sama da wahid dai da an ce wani akwai kilan na biyu na zuwa sani na zuwa salib na zuwa rabi na zuwa khamis sadis akhir na zuwa amma idan aka ce ahad to ba da nabi sai ka ba shi ba, kullu Allahu wahid zamu ne kullu Allahu ahad dan ka ida sai ka ko bila da lokacin da kafaran maka sai kana suna azurta shi ko suna so sai ya hada Allah da wani a cikin bauta kowace ke ahadun ahad ahadun ahad da an tura masa dukiya kan kirjin an banta da gidan bayan a cikin yaki da tsirmin zafin rana a mana cewa ahadun ahad an tabbatarwa da Allah ahadiyya kadai kada Allah ne Allah as-samad idan ji an ce as-samad wanda ake nufi da bukata shi ba ya da bukata sai dai a nufafe shi da bukata don ya biya yake imu wala yuta kike ciyarwa ba a dai ba a tebe ba ya sai ne ciyarwa subhanahu wa ta'ala kike tufatarwa ba ya da tufatarwa ila as-sama alladhi tasludu ilayhi al-khala'iq bi hawa'idha wanda gaba ɗaya halittu su suke nufata da bukatu yadda kan adam suke nufata da bukatu a ƙasa haka malaiku ke lissafin shi da bukatu a sama haka kifi da matsatsaku da zaiwa cikin teku da karkashin kafa suke bukatar ubangiji da bukatun shi da asaba lam yalid wa lam yulad bai haifa mu da a haife shi ba wa ولم يكن له كفؤا ahad ba ya da wani kama ahadin ko da ɗaya ne wanda bai da nabi a ce kuma da Allah babu to abin da suka ta kokarin ta cikin mutunta yake ina karanta ta ne da Allah wato kuma Roman an gane ku fa ana uhibbu an aqra'aha da haka ina so in karanta ta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah ya asburuhu anna Allah ta'ala yuhibbu da labarin Allah yana kaunarsa yadda yake ba su da ikhlas da haka Allah ma yana kaunar su wato kaga wannan sahabi da ya rabota da wannan to me za ku ya cikin wannan hadisi ma yau kabu min hadisi abinda za ku ya cikin wannan hadisi na ku ku أولا أبنى فرقه جواز قراءة كتار المفصل حتى في دور صلاة المغرب من الفرائض halaccin karanta kitab mufassal ko da a wata sallar ce wadda ba ta magariba ba a cikin sallolin farilla dan da wannan bawan Allah a cikin halin tafiya ne ko muku wata sallah kuma ba a ce ga sallar ba ko sallah yayi ta da kuma Allah nabi fadlu suratul ikhlas wa sibab qira'atiha wa tanfaran suratul ikhlas da musafan karanta ta shi yasa islama manzo Allah ya fito yake da sabbansa wa zai iya karanta daya duka ukun alqur'ani wani sa na alqur'ani wa zai iya har duka ce wai zai iya yanzu ko a ce mutum ya karanta yanzu sunna sai manzo Allah ce duk wanda ya karanta suratul ikhlas to ya karanta kai da suratul alqur'ani kana daidai da kai da suratul alqur'ani ko dan falala mun gane ko na uku anna tafdila ba'd alqur'ani ala ba'd عائد لما يحتوي عليه المفضل من تنزيل الله والثناء عليه اللي تيتي كوانا فانجري للقرآن يجيك كوانا فانجري عائد لما يحتوي عليه المفضل ومن هنا قوم وانا ذا ذابين في المفضل فانجري لك تيتي دا يقنسا من تنزيل الله والثناء عليه نجرم الله بكما وطيبوا أبلي للي يقول هو الله أحد دا في آيه تجيب قضاءكم كما دجيه وصورة من درمتين يتعيش amma ta ko kan surori waɗanda suka fi da yawan ayoyi falala a cikin alqur'ani ba don kai ba saboda abin da take sami girma Allah sama da surorin da ta tsara su din an gane ku وهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المذكورة من جرمى خاصة توحيد na itikadi tauhidin a kudurci Allah ta fuskar ma'rifa wa rabbi da kuma irin abin da ya wajaba a tabbatar wa ubangiji min al ahadiyya na kadai taka al irin da take kure abokin tarayya da abokin tarayya ya fi cikin ma'ahad ma na da abokin tarayya wannan rashin abokin tarayya din wato kenan la sharika lahu fi rububiyyatihi la sharika lahu fi uluhiyyatihi wa la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi an gane ko ko la sharika lahu fi dhatihi la sharika lahu fi rububiyyatihi la sharika lahu fi uluhiyyatihi la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi wato bai da abokin tarayya cikin zatin sa ba mai zafi irin na Allah bai da abokin tarayya cikin ayyukan sa ba mai ayyuka irin na Allah ko kan da ruwan sama fitar da tsirrai kacewa rayawa kawo dare kawo rana ko wani ba ayyukan sa ne la shirika lahu fi ilahiyyatihi bai da abokin tarayya wajen cancantar bauta da ake yi masa ana ko da an bauta samu wani wancan din baya cancantar bauta irin yadda Allah ya cancance ka an gane ko sannan la ta rika lahu fi asma'ihi wa sifatihi baya da abokin tarayya cikin sunayensa da kuma sifofinsa ba mai sifa irin tashi sai kuma dace a raka wani suna irin sunan Allah ba gane wannan shi ne tauhidi kenan wasamadiyya wannan sura ta kunshi abin da ake kira as-samadiyya al-musbitatu lillahi ta'ala jami'a sifatul kamali wato sanadiyya ita ce wadatuwa da kai tare da wadatar da wani shi wadatacce ne a karan kansa subhanahu wa ta'ala sannan mai wadatar da bayansa da abin da suke bukata shi ne sanadiyya kun fahimta da kyau domin da aka ce wadatuwa kadai ba na shi ya wadata ba na shi ba zai iya wadatar da wani dole sai ka haɗa biyu yana da wadata a karan kansa sannan yana wadatar da wani an fahimta ku ma'ana ba ya da bukatar komai a wurin kowa shi ne wanda kowa ke da bukata wurin ka. shi ba ya bukatar komai a wurin ka. da yake ko sallah da yake ko azumi da yake ko zakka ba dan yana bukatuwa zuwa ga sallah da azumi da zakka da hajji ba a dan amfanin da kai karan kanka man abul salihan fa li nafsihi wa man asaa wanda aiki na gida yake da amma ba Allah ya wako in kai daga tsara ba tsara ba in kai ko ba rige masa komai ba ina fata mun fahimta ko da cikakken wannan take sanadiyya din ke al-musbitatu lahu jami'a sifat al-kamal wanda wannan sanadiyya ita ke tabbatar ma Allah dukkan sifofi na kamala wa nafi al-walad sura ta kuma korewa Allah al-walid wato wato abin nan kenan mahaifi wal walad ko kore masa ta allazi huwa min lawazim jinasu wanda wannan yana daga cikin abin da ke lazumtar da jinarsa wadatar ta kenan ba zai zama wadaci ba inda a ce da mahaifi ko yana da ta to bai zama mawadaci ne kenan don ka'ida shi ne da yana bukatuwa zuwa ga mahaifi ko mahaifi idan ya ya yana bukatuwa zuwa ga ɗansa to shi ne sai a korewa Allah duka waɗannan guda biyu din dan a nuna shi wadatacce ne an gane ku a fage ɗan adam a cewa wani yana da sa kamala ne baya da sa kuma na kafi wani yana da uba kamala ne baya da uba kuma na kafi a fage ɗan adam ce to amma a fagen ubangiji kuma al'amari kuma ya canza an gane ku wa ko da ta kai su kore ma Allah kufi shi ne wanda ya ce daidai da ke wani tamkar wani wani daidai da wani shine kufi kuma al-kafa'a shine al-musawa wanda ya dubi wa daidai da ke al-mutadammin nafsi al-mutabi in ko aka kore masa wanda ya daidai da shi to kenan an kore wanda ya kama da shi wal mumathil ko wanda yake misalin sa wal nadir ko wanda yake daidai wa daidai ولذا فهي تعدل ثلث القرآن da haka wannan sura ta kunshi sulhun ta ita ce daidai da sulhun Qur'ani na hudu annal a'mala yuktabu thawabuha bi sababi ma yusahibuha min niyyatin salihah ayyuka fa ana rubuta ladan su ne gargadan abin da yake tattare da wanda ya aikata ayyukan na niyya da dai niyya ta dai لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تسريرها manzo Allah ya tambaye wannan me yasa ita ko idan mutane sun yi irin suratul ikhlas da ba da ladan komai amma dai ke dan ta ko su tsaka na arrahman sai ne ke kashi karanta shi idan ka jaddada wannan kaga wannan ne ya fashi ta aiko idan kuka sai aka ba su labarin Allah ma kuma yana sai نجد أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين وقيادات wato dukkan wani ma'abucin wilaya da ma'abucin shugabanci su zan zo cewa min ahli ilmi wal fadl wa fi suna cikin mutanen da suke da ilimi suna cikin mutanen da suke da kwalala da kuma riko da addini ma'ana duk wanda za a ba mukami ko shugaban kasa ko gwamna ko minista ko chairman na local government ko kamanin secretary ya kuma kuma aikata ya kamata ya zanto an kula da riko da addinin su da san a ina muka fahimce mu cikin wannan hadisi da ne ya kaji turo na mutum sai ya sa shi ne shugaba da shi ya bayyana cewa lalle ya tsara sauran mutanen kamar an gane ku to wannan sai mun in za a turo kuma ga shi shugabanci da annabi ya tura shi ba shugabancin sallah bane kadai shugabanci da na siyasa dan kuma da ne yake shari'a shari'a kuma yake ba shi aka kaji ne shugabanci a su kenan shugabanci ya kamata mutane na gari ne su kirkiri shugabanci ba mutanen banza ba shi amfanin mutum na gari ke ma bai gyara ba ba zai barna ba amma amfanin mutumin da ba na gari ba dama ba zai gyara ba barna ko sai ya yi ta shi ne bambanci amma shi wancan ko da da yi gyara ba bai kawo wa ba aikatar ci gaba ba to abin da ya samu a ma'aikatar zai rike shi a haka ake sai dai kada komai shi yana san kar a yi magudi ko kuma sun ce sai an yi magudi sai shi kuma ya ce kuɗi da za ta fita ba an zauna a haka irin yadda kuma da yi kalar yake cewa eh, ya kasan kalar ba abin da bai ba Allah yi kallar kan kabo yi kallar ne ne yi ce ai dan kana san ka ka tafi ne ka san ka ka fita dan kabo amma idan kika ga nazara ai wai sai ki ba kun da kuma san ko ka san wannan da wayo wata magana sai ka lokacin da ka yi na da ku ba a kai cikin lokacin da a kai shi sai mutane sai a rubuto kan gidan kanya da wannan ayi wannan a zo ayi wannan ayi wannan ayi wannan yana ga wannan wani kawai sai da kuma wani yan kabi da sai sun zo gidan gwamnati ya zare ta ana da rikin ne ya kan bai da rasa na gwamnati hawa kan rikin ne ta riga an saba tun nan suke zuwa ta abin da gwamnati hawa ta kowa ba na da albashi da lawan su ba da za a dafa musu abincin talakawa ba da cikin talakawa kowa kuma gidan sai ta ko a rubuta kan gidan kanya ya ce su suka hana shi aiki kuma yake ba aka zauna to shine kawai su ta ayi ba kun da su ma ba ba sai ne ke to abin da yake so shi ne kuma kirki kan wato ko da zai da aiki ba su ko da zai ba ko da zai aiki kirki da zai aiki banza yana da kyau kwarai da gaske mutum a cikin harkar addini ya ko mutum da a da cikin harkar addini kawai ka ɗauka cewa harkar addini yana da kuma malami shi da addini akwai ta auren malami akwai ta auren wanda ba malami wani lokacin akan samu ɗaiɗaikun mutane din nan sun fi malamai jin tsoron Allah da haka sai ake cewa ruku da shi ba wai malanta ba dan Allah ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama mai jin tsoron Allah shine malami kuma ba jin tsoron Allah duk da mun fara amfani da shi sai ka kun ga ya kamata a ce lokacin da siyasa za su zo mutanen da suke tsoron Allah yan siyasan da ke tsoron Allah ya zanto su aka fifi da kuma wanda ba su tsoron Allah yanzu wata goma sha kaza da zantar da yan siyasa suna aiki yanzu ya kamata kuna saukan su zuna tsakanin yan majalisa da shugabannin kananan hukumomi da gwamnoni da kwamishinoni da waye waye da kuma kirki waye da kuma banza duk kuna kaman kowa dukkan wanda ya abin siyasa duk duk za a kayar da shi a mazafarsa ya kamata a yi da kun huwa Allah ne da kula in zai ne da tabbace da ne da yakin neman zaɓe ne a yi duk yadda za a kawar da shi don a dora mutum da shi wannan ka zama dole in ba ka ba za mu gyaro ba tun yanzu ake magana a ake wa'azi a nan kasar su na baiko kaso baiko can jiya baiko an karanta qur'ani an karanta hadisai an hadisan har mawdu'i da an karanta ina jin har zabura malamai masu zabura ne abinda ba a karanta ba a kuka ko da su ne mutum za a yi ne amma duk da ajiyar zama ba amma ana zuwa idan aka samu gwamnati adalci da yake cikin a da ya yake ya ko karo shi kana magana ta kare Sun yi kuma lamin kowa zai da jana ba amma idan aka samu gwamnati ya ce jawo ko karo magana ta kare ya kori ɗan lodi ya rufe gidan biya magana ta riga ta kare ya soke dukkanin lafiya na gidan su nema daga yau magana ta riga ta kare ba yadda za a yi wannan ba kuma yadda za a yi yana jin tsoron abin ne kafin yayi amma da yayi ba abin da zai ba musamman idan karki Allah karki addinin Allah sai Allah ba ta wani karfi ne irin wanda ba zai da su jiya ba ta sai ka ta wuce sai ga Allah kowa ya tafi cikin sa dole kowa ya tafi cikin dole kowa ya kowa ya gyara mun ga wadannan al'amura masu ban mamaki tsare da gaske gwamnan zamfara in an kwatanta shi da sauran gwamnati yana cikin matakan gwamnati. yana cikin matakan su masu karancin shekaru amma wallahi kowane gari aka cewa yan garin da gwamnan garin ku da gwamnan zantar wanda yake sosai. san Allah gwamnan zantar duk jihar da yake in dai jihar mutum yake wallahi in yazo jihar zai shiga tsakanin ku da Allah wannan jihar da yake a cewa mutane wato in kace za ka biye masa to babu yadda za ka iya biya masa bukata in kace za ka biye masa kana san kan ya zarge ka to ka shiga ku tarba'un nas kalimatun tuqam wa la tuqam kalma ce sai a fato ta amma ba ta isa kuwa wannan ne da mutane ba zai taɓa yi wa maka samun da kowa da kowa ba zai yi wa ba ta haka kamar yadda Allah ya ka huta أنه من أهب صفات الله أنه من أهب صفات الله وتذوق علاوة مناجاته بها فالله يحبه أشكو من حديث من فهمت سوى ذكا وان يكون صفات الله وما يتمتني حلاوة مناجاته لله والله ما يتونسى لأن الجزاء من جنس الأمر domin sakamako yana daga cikin jinsin aiki idan aiki ya zama da sakamako ma na gari na bakwai أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لكفر الإسلام لا يعد وشاهد ولا نميمة كذلك فهم قولنا كباس labarin kwamishinan wata ma'aikata ko ka samu kwamishina ka ba su labarin darakta ɗin wani ɓangare daga cikin ɓangarorin ministry ɗinsa da nufin gyara wannan ba a kirga shi a matsayin annaninanci ba a kirga shi a matsayin gulma saboda ne saboda wannan mutum da aka sami shi ne shugaba kaga mutanen su sun su zo da kawo kara da manzon Allah amma ko abin da suke nufi gyara dan gini suke a wannan lokacin ka karanta wata fata ka tara da gurbuwa nawa, cikin ko sunna ka barka zuba da zuba haka mutum da Allah tabbatar da abin nan da ake ne, da kuma Allah na kaune shi saboda wannan abin an gane ku ma'ana ke kenan idan wani ya fi karan kodin nasara da kai amma kai karan da bai fahimce ka da yaje san aka nemi bayani ka ga babu laifi kuma kai ma da an kai kara ba da an kawo kara za ka yi amfani da karfin ka ba a sai ka bincika haka ne ko ba haka bane in haka ne bai ka aka to wannan yana sa mutum shi ke samu kwarewa a fuskar aiki in dai da an kawo karan na kasa kar ka jefar da kara a bincika kar ka tsayawa na rawa ne zan biyayya da takardar a zan ajiye ta za a fasu da kayayyakin za a zari a wannan takardar karan a tofar a'a sun cika su gani haka ne ko ba haka ba ka zan cika ka samu haka ne kirawun su ne ya sa kai kaza kai kaza kai kaza da za ko sai kuma wanda kai daga gano ba shi gano ba za ka faɗi da ita a cikin aiki sai nuna na zalunci ne sai ka dakatar da shi daidai da zalunci wannan shi ne adalci wanda yake dubu sama wato na da shi sama da kasa ke tsaye da gindin su adalci amma in babu shi ba da jira sama da kasa zauna wannan sana kuma dan adam yana da kan da ta samu mun san da dai yau ranar farko ce eh, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya ce mana sai a kira sallah sannan sai mu amsa abin da ya saukaka na tambayoyin